بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الأنبياء و المرسلين و وصحبه اجمعین، اما بعد آخرین من هست در بحث اسکار صبحگاه و شامگاه انشالله که الله توفیق پایبندی بهمون بده نه که فقط بیام و بخونیم و بهش عمل نکنیم 17 ذکری که سنت صبحگاه و شامگاه گفته بشه صد بار سبحان الله گفتن صد بار الحمدلله گفتن صد بار الله اکبر الله اکبر صد بار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنه کسی که صد بار سبحان الله بگه از یعنی پاداشش پاداشش مساوی با صد تا شطور قربانی کردن پاداش کسی با چیه؟ صد تا شطور در راه خدا دادن صد تا شطور پاداش صد بار یعنی هر سبحان الله یک شطور هر سبحان الله یک شطور و من قال الحمد لله مئة مره قبل طلوع الشمس قبل غروبها قبل غروب و قبل طلوع كان افضل من مئت فرس يحمل عليها از صد تا اسب که روش هم میشه از اون اسبایی که بار بزرگی تحمل میکنن از اسبای گران قیمت اینجا مثلا یکی از اون اسبای مرغوب نزد عرب داره یاد میکنه هر الحمدلله یک اسب و من قال الله الله اکبر الله اکبر الله نگیده الله اکبر 100 مره قبل طلوع الشمس قبل غروبها كان افضل من عتق 100 رقبه مساوی با آزاد کردن 100 برده هر الله اکبری یک برده ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الله أكبر شوف هزيليات يا دنبلش لم يجي يوم القيامة أحد بعمل روز قيامة كسي نميت بعملي أفضل من عمله كسي بهترز عملش نميت إلا من قال قوله أو زاد مگر إنك كسي مصابي وإن ذکر را گفته باشه یا بیشتر از او یعنی در لا اله وحده لا شریک له له الملك و الحمد لله كل شيء قدير گفتن از صد و بیشتر از اون تو اجازه داری و اگر در اون روز از بین خلائق تو بیشتر از همه این ورد را بگی از همه جلوتری در روز قیامت کسی بهتر از تو بگی روز قیامت نیست یعنی مرتبت منزلت در روز قیامت به اندازه اون ذکری از بین خلائق برتری به اندازه این ذکری که بیشتر از دیگران گفته باشی ما در بحث اذکار یک مسئله که داریم حدیث برادر در صحیحین رسول الله صلی الله علیه و بهش یاد میدادن اذکار خواب را در ضمن اذکار خواب اونجایی که الله مسلم تو وجه الیک و فوضت امری الیک بعد گفت که آخرش گفت و به رسول الذی ارسل و پیامبری که رسول یعنی پیغمبری که فرستادی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سب کن چی گفتیم گفت که گفتم به رسول کل قال نه رسول بهش گفتن نه من به تو گفتم نبی یکلدی ارسد نبی یکلدی ارسد نگفتم رسولک حرف من عوض نکن حرف من رو عوض نکن من اینطوری به تو یاد دادم به نبی یک گفتم بهت نگفتم به رسولک از کار را نباید ما عوض بکنیم اونطوری که رسول الله صلی الله علیه و خوندن و به ما گفتن باید اکتفا بکنیم چرا اکتفا باید کرد بر اون چیزی که در سنت اومده چون رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در خطبه همیشه به متذکر میدن خیر الهدی هدی محمد بهترین روش روش محمد صلی الله علیه و سلم و شر الامور محدثاتها بدترین امور محدث جدیده تو الان جدید داری میاری یه چیز جدید داری اضافه میکنی داری یا تغییر میدی یا چیز جدید اضافه میکنی اینه بر حذر باش ازش اکتفا بکن بر اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا کردن برش اضافه نکن لا اله وحده لا شریک الله له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير این ذکر با این فضیلت این جای خاص خودش داره و اون ده بار گفتن لا اله الا وحده لا شریک له الملك وله الحمد یحیی و یمیت ده بار اون نه صد بار اون فضیلت خاص خودش داره که خواهیم خون این دو تا ذکر با هم دیگه قاطی نکنیم هجدهمین سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر این بی تعداد اومده یعنی عدد براش ذکر نشده هر آنقدر که میتونی این ذکر را بگی بخاطر من عددی ننوشتم در جلوش عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد, أذ... لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل فزيلاتوش قبلا گفته شد حتى تطلع الشمس بشينام این اذكار ربك سبحان الله الحمد لله اله الله اكبر تا اینکه خورشید بیرون بیاد بعد نماز احب الی من اعتق رقبتین او اکثر من ولد اسماعیل بشینم بعد نماز این را تکرار بکنم بهتره و بهتره یعنی نزد من بهتر از اینکه دو یا بیشتر از فرزندان اسماعیل را کسی آزاد بکنه شریف ترین بردگان کسانی که یا به اسارت یا بردگی گرفته شدن از فرزندان اسماعیل گفتن این ورد بعد از نماز صبح مساوی با آزاد سازی این برده گران قیمت و گران بها این فضیلت گفتن این ذکر این ورده و من بعد العصر حتی تغرب الشمس این حدیث تأکید بر چی؟ اینکه این ذکر گفته میشه از کار شامگاه که گفته میشه؟ بعد از عصر احب الی من اعتق اربع رقاب من ولد اسماعیل چهار تا اینجا آمد اونجا دو, دو و بیشتر و اینجا گفت فرمودن چهار تا برده آزاد بکنیم از فرزند اسماعیل یعنی این گفتن این ذکر و تکرارش فضیلتش مساوی با آزاد کردن در شامگاه مساوی با آزاد کردن چهار تا از فرزندان اسماعیل حدیث بعدی در همین فضیلت همین ذکر عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه وابي هريره رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله و وسلم قال ان الله اصطفى من الكلام اربعه الله چهار تا سخن را انتخاب کرده شمایی که الان روز دومی که با من مینشینید شما میدونید چرا این فضیلت براش ذکر شده درست یا نه اونجایی که ما معناش و حقیقت و تعریف این تسبیحات رو ما گفتیم سبحان الله الحمد لله الله اکبر و لا اله الا الله ان الله اصطفى من الكلام اربعه چهار تا سخن رو الله استفا کرده انتخاب کرده سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر فمن قال سبحان الله سبحان الله يك سبحان الله كتب الله له عشرين حسنه يك سبحان الله اونجا چند اونجا چی داشتیم سه سبحان الله در اون صد بار یک شطور اینجا غیر از اون یک شطور بيس حسنة ندح بيس تا حسنة و چی؟ او حق عنه عشرین سیئه 20 تا گناه ازش پاک میشه و من قال الله اکبر الله اکبر فمثل ذلك مثل همون ومن قال لا اله الا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه هرگاه تونسي بيقول الحمد لله رب العالمين یک ذكر كامل الحمد لله بيقول الحمد لله رب العالمين هر وقت بزبانه كمان كتبت له ثلاثون حسنه وحط عنه ثلاثون سيئة سی تا پاداش برات نوشته میشه و سی تا گناه از تو پاک میشه این فضیلت گفتن چی؟ الحمدلله رب العالمین حديث بعد حديث سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع محبوب ترین سخنان نزد الله چهار الله یعنی دوست داره این سخن الله دوست داره بنده ای که این سخن را میگه و این سخن را از زبانش میشنوه احب الكلام محبوب ترین کلام نزد الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر لا يضرك بأيهن بدات فرقی نمیکنه از کجا بگی چه میخوای صد بار اول لله بگی یا صد بار بعد سبحان الله بگی مهم اینه که این چهار تا گفته بشه حدیث بعدی حدیث ابی هریره رضی الله عنه فضیلت این تا ذکر ان رسول الله مر به و هو یغرس غرسا مرور میکنه پس الان این چهارمین حدیث در فضیلت چی تسبیح و تهلیل و تکبیر و تحمید شطور و اسب و اینا بعدم قضیه چی حسنه 20 تا بعدم داشتیم حب الكلام اینم غرس یعنی کاشتن یعنی بذر کاشتن یک درختی نهالی رو کاشتن در کجا پاداش این از کار گفتن که پاداشش کاشتن بذری نهالی در بهشت مساوی با اون یعنی میگه ابو هرره میگه رسول مرور کرد بر من داشتم درختی را میکاشتم نهالی را میکاشتم قال یا ابو هرره ما الذي تغرس چی داری میکاری قلت غراسا لی یک درختی نهالی دارم میکارم قال الا ادلك على غراس خير لك من هذا به نهالی که بکاری بهتر از این یاد ندم نهالی که بیشتر از بهتر از این باشه فقال بله گفتم یا رسول بله قل قال بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة در مقابل هر ذكر از این درختي نهالی برات در بهش کاشته میشه فضیلت این ذکر پاداش این ذکر به خودمون میگیم چقدر از عمرمون رفته تلف شده و این همه پاداش و اجر آدم دست داده همه این اجها رو داری از اون اسب داری از اون حسنات داری از اون محبت الله نسبت به خودت داری از اینکه درختی براتم کاشته بشه هم داری نوزدهمی ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء این یک بارا عن ابي عياش الرسول الله عليه قال من قال اذا اصبح كسي صبح این ذکر را بگه كان له عدل رقبت من ولد اسماعیل مثل اینکه یک فرزند اسماعیل را آزاد کرده یک برده را آزاد کرده و کتب له عشر حسنات در مقابل یک با این گفتن یک بارش ده تا حسنه نوشته میشه و حط عنه عشر سیئات ده تا گناه زد پاک میشه و رفع له عشر درجات ده پله ده درجه رتبت بالا میره نزد الله در بهش و کان فی حرز من الشیطان حتی یمسی و در پناه پناه الله از شیطان تا اینکه شام بشه تا شامگاه در پناه ولی گفتم این ذکر را باید آدم با معنا و با حقش را باید ادا بکنه نه اینکه مثلا فقط سر زبونی باشه و این قالها اذا امسى كان له مثل ذلك حتى يصبح یعنی اگر شامگاه هم بگه همطور فرق نمیکنه شامگاه و صبحگاه از شامگاه تا صبحگاه و از صبحگاه تا شامگاه اما بیستمین لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وأين إضافة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حديث أبي أيوب إيه؟ قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد بين اضافه ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهم بدون ان اضافه ويحيي ويميت و یمیت هر دو عشر مرات كان كمن اعتق اربع رقاب من ولد من مثل اسماعيل چهار تا از فرزندان إسماعيل آزاد کرده و حدیث بعدی کاملتر از این اومده من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات دهت حسنة مياه وحط الله عنه بها عشر سيئات ده تا مزيد فوق پاک ورفعه الله بها عشر درجات ده رتبه بالله الله ترب ولا بالا وكنا له كعشر رقاب مثل اینکه ده تا برده آذرین در مقابل هر لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مثلك يكبر دير آزاد کردی و له مسلحة من اول نهار الى آخره وكنا له مسلحه يعني چی مسلحه؟ مسلحه السلاحة يعني فرشتقان مسلحی الله در اختيار او قرار ميده فرشتگانی كاز او رقابت بكنن حفاظت بكنن مسلح بشي باون اون كاز دو محافظت بكنن من اول النهار الى آخره از اول صبح تا آخرش ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي فمثل ذلك ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن يعني یعنی چی؟ ولم يعمل يومئذ عمل مقصود این که گناهان فرد سبب گفتن این کلمه و همانند آن را باطل نمی کند یا بهتر از اون شاید اینطوری بگیم یا اینکه این کلمات او را از وقوع در گناه محافظت می کند این کلمات سترت یعنی تو را ستر می کنه تو را در پناه و حرز قرار میده که دچار معصیت و گناه نشی بیسی یکمین ذکر یا همون ذکره ولی خب صد بار گفتنه بدون یحیی بایی مید صد بار گفتنه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب کسی که این ذکر را صد بار بگه در روز مثل اینکه یعنی پاداشش مساوی با آزاد کردن ده برده و کتبت له مئت حسنت و محیت عنه مئت سیه صد گناه پاک میشه و صد ثواب بهش نوشته میشه و کانت له حرز من الشیطان اون یکرهون حرزت میشه از شیطان یعنی در امان از شیطان قرار داده میشی یومه ذلک حتی یمسی یعنی صبحگاهش تا شامگاهش در پناه اللهی ولم یأتی احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلك کسی در روز قیامت نمیاد بهتر از تو مگر کسی بهتر از تو در اون روز این ذکر و را گفته باشه حدیث بعدی حدیث ابن هريره رضی الله عنه در فضیلت همین ذکر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي این درهم همون حديث حدیث قبلیه در فقط معنی فقط اینجا سبحان الله به إضافة اضافه شده که الله در حدیث بعدی خواهد اومد حالا شاید که سوال بپرسه خب جایی اومده در مقابل این ذکر یک برده و جای اومده در مقابل ده برده یا جای اومده در مقابل یک بارش صد تا حسنه و جای یک بار گفتنش ده تا حسنه چطور این قضیه اولا رسول الله صلی الله علیه و شاید در مجالس متفاوتی گفته یعنی این فضیلت را این فضیلت را شاید در اون موقعی که ایمان اصحاب کامل بوده حالا ما احتمالات را داریم میگیم اون موقعی که حقیقت این معنا را اصحاب یارا میفهمیدن ثواب بیشتری را نسبت به این ذکر گفته اون موقع که تازه شاید ما میگیم ما خصوصا حدیثی که ابو روایت میکنه در آخر عهد رسول الله حیات رسول الله صلی الله علیه و و یا اینکه تنوع بر مثل حدیث رؤیا یا خواب رسول می فرماین یک 27 وحیه و در روایت یک 46 وحیه و در روایت یک 72 وحیه چرا یک بار گفت یک 26 هم یک بار گفت یک 46 هم 47 هم یک بار میگه یک 72 هم چرا چون به نسبت افراد صدق خواب حقیقت خواب فرق میکنه یکی خواب میبینه یک 27 وحیه یعنی 5 درصد احتمال صدق و صحت داره یکی دیگه خواب میبینه یک 46 هم یعنی چند درصد ما بگیم یک چلو اگر بگیم دو درصد و نیم سه درصد احتمال صحت داره یکی هم یک افتای دوم یعنی چیزی هلوش یک درصد و نیم احتمال صحت براش هست و این ذکرم اینا هم همینطور تو بر حسب گفتنت و صدقت در اعتقادت نسبت این کلمه پاداش و اجر خواهی داشت حدیث بعدی حدیث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة إذا أصبح ومائة مرة إذا أمسى لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك كسي لم يدر الزقان بهتر از مقا كسي كي که بیشتر از او این باشه دومین زيك سبحان الله بحمده يا سبحان الله العظيم يا بحمده هر دو وارد شده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه مثل همون فزيلتك لا لا وحده لا شريك داش كسي إن ذکر بيجي هر چقدر بيشتر رتبهش در روز قيامت بالاتره كسي بهتر از اون نيست مگه که بيشتر از او يا مساوي او گفته باشه حديث بعدي هم بازم أبو هريرة هست رضي الله عنك ميقويات من قال حين يصبح سبحان الله العظيم بحمد مائة مرة وإذا أمس كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى كسي روز قيامت كسي این ذکر را بگه بهتر از اونم یاد روز قیامت مگر الا همونطور که مثل حدیث قبلی بهتر بیشتر از او گفته باشه عن جابر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم بحمده غرست له به نخلة في الجنة یک نخلی برای تو در مقابل گفتن سبحان الله العظیم و حمده در بهش کاشته میشه شما به من میگید دو نفرم دو تا باغ دارن یکی باغش هزار تا نخل یکی صد تا نخل دوشه کدوم یک باشکوه تره شکی داره چه اون باغی که هر نخلش بیشتر باشه باشکوه تره بحث شکوه جدا دارم میگم نما کنید شما انواع نعیم انواع نعیم و خوشی را در این احادیث پاداش برای ما گذاشته شده حالا غیر از کفاره شدن و غیر از ها گیرمون میاد از اوصافی که دست بهشت اومده از مثلا خانه هایی که هست از شیر یا از اصل از اون درختان از اون نمیدونم مروارید و طلا و نمیدونم از اون خونه های شیشه ای و نمیدونم از اون زنا و از انواع نعمت هایی که هست در بهشت انسان به طبیعتش شلشل آب رو دوست داره وقتی که آب جریان داره دوست داره وقتی وقتی میاد میخواد بیاد صدای بارون رو بشنوه کسی از که به طبعش و طبیعتش این طبیعت خصوصا آبشار آب از بالا میاد دوست داشته باشه یا درخت و جنگل و سرسبزی رو دوست نداشته باشه هر یک از ما یعنی این تنوع پذیری در ما هست چه از غذاهای متنوع از اصل و میوه و میوه های مختلف از انگور و انار که فصل های مختلف این فصل میاد این میوه رو میخوای فصل دیگه میاد اون میوه رو میخوای تنوع الله بیشتر از این و بالاتر از این و با شکوه تر از این در بهش برای مؤمن گذاشته که مؤمن در بهش هیچ و خسته نشه همیشه در تنوع و در خوشی باشه اونجایی که دیگه پایانی نداره دیگه زندگی زندگی بهش پایان پذیر که نیست انتهایی که دیگه نداره زندگی ابدیته و اونجا هم که دیگه مومن هم قضای حاجت هم نداره چطوره چگونه است الله اعلم یک دونه انار شاید 20 نفر سرش بشینن شد در حدیث اومده ده نفر بشینن صد نفر بشینن پاش عظیمه اصلا قابل قیاسی نه درختش درخت درختها ما فقط اسماشون شبیه هم دیگه ما میشناسیم میگیم انار اون انار ولی این انار با اون انار خیلی تفاوت داره هر نعمتی از این نعمت این نخلی که الان کاشته میشه برامون در بهش در مقابل این ذک با این نخ این فقط اسمش نخله و اونم اسمش نخله ولی کیفیتش و میوهش با این نخلی که ما در این دنیا داریم قابل قیاس نیست خیلی عظیمه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا بگه نعمت های الله برای ما گذاشته ما لا عین و رأت ولا اذن سمعت نه چش دیده و نه گوش شنیده ولا خطر علی بال و نه هم بر قلب کسی خطور کرده آخرین ذکر از اسکار صبحگاه و شامگاه هرچه که ذکر شامگاه یک دونه داریم ما ولی خب اینجا اذکار که مشترک بین صبح و شامگاه استغفر الله عن ابي الأشعري رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عماد رسول الله ونشاسبني فقال ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مئة مرة قاهي نشده که صبح بشه صبح بشه و بار استغفار نگویم استغفار قفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ست بار قاهي ست بار بعد از هر نمازه اللهم اغفر لي و تب انك انک تواب الغفور این إيه سنتایی هست که فراموش شده صد بار گفتن اللهم اغفر لی و تب علی انک انت تواب الغفور در مجلس رب اغفر لی و رب و رب اغفر لی و تب علی انت الغفور ولی بعد از نماز صد بار میگفتن اللهم اغفر لی و تب علی انت الغفور حالا این صد بار استغفار بعد از نمازهای طرف صد بار تو مجالسشون یک طرف صد بار تو صبحگاهشون هم طرف دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به هنگام صبحگاه صد بار استغفار میکردن میگفتن استغفر یا استغفر الله و توبوله چون استغفار اومده بهتر از و کامل تر از همه گفتن استغفر الله و اتوب الیه هست یا اگه کسی میخواد اکتفا بکنه بگه همون استغفر الله اما فضیلت گفتن اون ذکری که فقط تنها ذکری که من ما شرحش ندادیم اعوذ به کلمات الله التامات من شر ما خلق از اذکار شامگاه این تنها ذکری است که ما در شامگاه داریم و در صبحگاه نداریم عن أبي هريرة رضي الله عنه سفيتشل أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك شاب عقربش میزنه میاد نظر رسول الله صلی الله بعد رسول الله میگه که اگر این ذکر رو میگفتی یعنی هیچ وقت عقرب بهت آسیبی نمیزد چه ذکری گفتنه اعوذ بکلمات الله تامات اعوذ یعنی پناه میبرم به تو الله به کلمات تاماتت یعنی قرآنت به کلامت به سخنت پروردگار را پناه میبرم از شر هر چیزی که آفریدی اینو شب هنگام بگی در بعض از روایات اومده سه بار از این ذکر را بگوید هیچ چیزی بهش ضرر نمیده حتی صحابه میگه من گفتم عقرب مرا زد اصلا دردش هم احساس نکردم عقرب زد ولی دردش احساس نکردیم خب حالا بریم به آخر این جزوه سه تا فقط ذکر حیفه که ما از کار صبحگاه و شامگاه بخونیم این از کار روزمره رو نخونیم از کاری که کاری به صبحگاه شامگاه نداره در طول روز هر وقت ما میتونیم ذکر را بگیم صفحه 52 آخرین صفحه یکی سبحان الله العظیم و بحمده و سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده فضیلتش گفتیم خب اینجا با این زیادی اومده سبحان الله العظیم و سبحان الله و بحمده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دوتا كلمه آسان بر سر زبان تلفظش آسانه ثقيلتان في الميزان سنگينه در ترازو روز قيامت وحبيبتان للرحمن والله خیلی کلمه زیبایی الله دوستش داره کلماتی که الله دوستش داره یعنی اجر ثواب همش یه طرف محبت الله یه طرف الله دوست داره سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم بحمده دومي سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه يكثر من زياد إن ذكر يقف قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول الله سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه زياد ببنم إن ذكرام فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه یک نشانه هاس هم فتح مكة ونصرتك نصرتی رسول الله شد كبعد بعد من إن ذكر ربك بگویم همین استغفر الله و اتوب سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله فجاء فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا آخرين ذکر لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة لا حول هیچ توانی هیچ کسی نمیتونه کمکت بکنه هیچ قوتی هیچ نیرویی نیست یعنی هیچ کس نیست که به دادت برسه فریاد رست بشه هیچ کس نیست که توان کمکت رو داشته باشه جز کی جز الله جز الله الله يكتا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا اله الا الله والله اكبر جاي بر سر تپهی تنگهی داشتن عبور میکردن صحابه یکی از اصحاب صدا موصله بلند میگه لا اله الا الله الله اکبر بعد رسول الله صلی الله میفرمایند در سوار اولاغش بودن حدیث در قال فانكم لا تدعون لا تدعون اصم اصم ولا غائبه یعنی صدا زیر بیار اون کسی که داری صدا میزنی اصم یعنی چی سمون و بکم کر نیست اون کسی که داری صدا میزنی کر نیست یعنی صدات میشنوه ولا غائبه غائب هم نیست که فکر بکنی که مثلا تو را نمیبینه شاهد و ناظر بر تو هست ناظر بر تو هست نیاز نیست که فریاد بزنی سبحان الله یک فقه یک فهمه اونه که میشنن تو مسجد و داد لا اله الا الله آیا این درسته به نظر شما مخالف سنت هست یا نیست این صحابی چی گفت مگه گفت لا اله الا الله ولی بلند گفت گفت که صدا, صدات بیار پایین اون کسی که داری صدا میزنی یادش میکنی صدات میشنوه و تو را میبینه صدات میشنوه و تو را میبینه نیازی نیست که تو فریاد بزنی صدات بلند بکنی ثم قال یا ابو موسی او یا عبد الله الا ادلک على كلمه من كنز الجنه الله اکبر بهت گنجی از گنجهای بهش هدیه ندم نگم بهت راهنماییت نکنم به گنجی از گنجهای بهش گفتم بله آری یا رسول الله قال لا حول ولا قوة الا بالله این گنجی الان نگاه کنید مردم چقدر مشتاقند دنبال تلایاب و فلان و برن زیرزمینی و فلانی پیدا بکنن یک گنجی پیدا بکنن سبحان الله معادل گنج اونم نه گنج دنیوی گنج بهشتی گفتن یک بار لا حول ولا قوة الا بالله که مساوی یک گنج در بالای آسمان ها نزد الله در بهشت الله سبحانك الله بحمدك صلى الله علی محمد و آل محمد